ertu að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já á útvarpi sögu þar sem Egil og Frosti fá gesti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. Já, góðan dag hlustendur góðir. Í dag er lögadagurinn 30. janúar árið 2010 og þeir eru að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já. Þátt sem fjallar um afar stóra spurningu, líklega stæstu spurningu Íslandsögunar. Ég heiti Frosti Sigurjónsson, frangáttur hjá Duhop sem leikur fluglitasíðuna duhop.com Og ég heiti Egil Jóhansson og er fórstjóri í Brynborgar og sísla með bíla sem dagstælega. Og við erum umsjálfur með þáttarins í dag. Það er rétt að þekka fram að við erum báði frekar efisum að Íslandegi er endi í ESB en höfum þó opinhuga og áhuga á fræðast um ólíkar skoðanir. Þáttur mun fá til sín góða gæsti áhuga mann og sérfræðinga í ESB-málum til að fræða okkur um hérna ímsur hliðar Europasambansins. Þátturinn mun gefa talsmönnum begja fylkinga eh, færa á mætast og færa rauk fyrir máli sínu. Allt á málefnulegu nótum. Já, og gestið þáttarins í dag verða þeir Jón Baldin Hannibalsson, fyrirverandi formar Altíflokksins og Styrmir Gunnarsson, fyrirverandi rýttstöru Morgablasins. Báðir hafa sterkast skoðanir á Evropamálunum og eru ósamala um hvort byrja að segja já eða nei við ESB-i. En áður en förum að ræða við gestan, er ekki eitthvað fréttir? Jú, heyrðu, hérna, eitt sem ég var tók eftir að nú er uh, hópurinn sem stóða bæki í sammála.is, hann hefur stopnað með þessi félag sem heitir Sterkara Ísland, þjóðmeðal þjóða og þar eru stoppfélagar rúmlega 100 og þeir segja að sagt, Sterkara Ísland sé samfélag þeirra sem vilja vinna að aðild Íslands að Europasambundinu með því að stöðla hagstaðum aðaldasamningi og upplýstri umræðum um aðaldina ég fór hérna vefin hjá það máðan sem er sterkarísland.is og það er mjög flottu vefur og bara óskuðum góðs gengis í að uppfraða þjóðuna Já, þannig að það er yfirleitt að gerast og við tókum eftir líka að ungt fólk gegn ESB aðeitt allar að stofna samtök lögdægin 7. februar og e, þeir, þeir eðlum alveg sangvægt á móti Európa-samöndinu og stopfundur verður haldin í sál þjóðminnasamsins kl. 13 til 16 og er hann opin öllum Nú félagi er, er uh, hugsað fyrir fólk á aldrinum 16-36 ára og það er auðvitað að skrá sig í gegnum eh, hérna, heimasíðu þessara samtöka. Nún er búin að skrá sig 980 manns, þetta er bleið 1000 manns á Facebook síðu samt, samtakana og þannig að það er, það er svona gróska í þessum umræðum og sem er bara vel. Já, sem er mjög gott. Já. En ef við ekki bjóða gestið okkar velkomna þegar þeir eru sestir hjá okkur í hljóstofu og það er hann eh, Jón Baldvin Hannibálsson, velkominn. Þakkar og Styrmir Gunnarsson, velkomin Styrmir. Takk. En Egil, hvað er það að byrja? Byrja á spurningu þáttarinn sem er hvers vegna? Já, hvers, hvers vegna eh, hvers vegna hafið komist þeirra afstöðu til ESB sem þið hafið okkur núna? Jón Baldur, viltu byrja? Já, gerðnan Alltaf mér ekki orða það svo að ég hafi smám saman á mínum pólitíska ferli, ekki síst á þeim árum sem ég eitti í samninga við Európa-sambandið í félagskap eftirþjóðana. Þá hafi ég sannfærst um það endanlega að Íslendingar ættu að vera þjóð meðal þjóða. Ég hafði trú á því að við hefðum burði til þess. Uh, við erum í umhverfi í heiminum sem að er, það er kannski hægt að lýsa þessum hættu ástandi eftir hvað síst fyrir smáþjóðir ég tala nú ekki um örþjóðir þetta má merti með einu orði nattvæðing e, þjóðríkja eiga í vöka verjast e, það eru svo viða mikil mál sem þau ráða ekki við og eru varnarlaus frammi fyrir að þau þurfa að leita samstöðu til þess að leysa mál það má orða þetta svona mm -hmm. kapitalið er nattvætt Það hefur vaksið eh, þjóðrítjónum yfir höfuð svona tífalt á síðastlinum 15 árum. Þetta er gríðarlegt afl til góðs og íls, hamfara kapitalismi og Evrópasambandið er í kjarnasinn fyrir utan það náttúrulega að vera í mikla friðarafli í okkar heimsluta sem að er eh, upp, uppspretta þess þá er það varnar samtök líðræðisríkja gegn allræðu auðvalsins. Er, og ja. það er nú eh, lo, mín, mín loka samfæring um það að við, við, við þurfum, Íslandingar get ekki staðið einir, það er ljóst og hrunni hefur náttúrulega kent okkur það the hard way en eh, hvað eigum við þá heima í heiminum, við eigum heima eh, með Norðurlandarþjóðunum og ég orðaði að derna svo, Norðurland og Eistarsarþjóðunum í allsera samtökum líðræðisvíkja í Európu. Annað þyrsti sérstaklega skýringa, akkur ekki. En nú hefur okkur tekist ákveðlega sigla miklu skers og bári í gegnum tíðina, hefur eitthvað þá breyst sérstaklega mikið? undarfærin þá tíu árið eitthvað. Þegar þú segir eh, að okkur tóks bærilega á fyrstu áratugum lífveldisins Já. þá mætti kannski bæta því við að þá var íslenska lífveldið undir Pax Americana. Við vorum á bandarísku áhugasvæði öryggi þjóðarinnar var þrygt af bandaríkjól með aðelda NATO uh, og það er nú eitt af því sem hefur gerð breytt uh, eh, í stöðu Íslands að við erum ekki lengur á amerísku áhugasvæði okkur hefur gengið bærilega efnahagslega, ég myndi jafnvel segja eh, von, vonum framar en við hefum líka notið alveg sérstakra aðstæðina. Síðan hefum við kollsilt okkur líka, alveg djarsamlega og erum núna laskað þjóðfélag og þjóð uh, svolítið bæklu á sálinni í tilvistarkreppu. Þannig að við þurfum að ræða þessar spurningar frá grunni. Uh, erum við til dæmis með því að standa, er einhver kostur fyrir Ísland að standa eitt og sér? Svarið við því að mínu viti bara nei, við getum raukstuð það í lungumáli Eh, eigum við að efna til samstöðu með öðrum þjóðum, höfum við ekki haga af því, getum við styrt sjálfstæðu okkar með því að eh, efla samstöðu með öðrum þjóðum. Það er mín grundvallar samfæring. En styrmir, eh, hver, hver er þín, hvernig komst þú, komst þú þessar niðurstöðu að við ætlum ekki heima inn í Európa samanlega? Ég held nú að svo <clears throat> afstæða sé svona hafi nú verið rótgróin í mér frá því að að ég man eftir mér þar að segja að, að ég hef alltaf haft mjög sterka tilfinningu fyrir því að við ættum að vera sjálfstæð þjóð og uh, uh, það byggis bæði á tilfinningu fyrir sögu þjóðarnar, uh, eh, fyrir landinu og náttúru þess. Ég man eftir sjálfu mér á Þingvellum 17. júni 1944 og ég hef fylst mjög náðu með svona ýmsum áfengum í sjálfstæðisbaróttu þjóðarna síðan og þá var ég fyrst og fremst að tala um þoskastríðin og uh, það var mikil upplifun að fylgjast með þoskastríðunum, sérstaklega þessum síðustu tveimur og uh, hvernig þeim var lokið, ekki síst því síðasta um 200 mílunar og uh, ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að við ættum að standa á eigin fótum og við gætum staðu á eigin fótum og eh, ég er algjörlega ósamal á Jóni Baldvinni því að það sé komin einhver nýðurstaða í það að við getum ekki uh, staðið á eigin fótum og verið, verið sjálfstæð þjóð og þetta er grundvallar ástæðan fyrir því að ég tel að við hefum ekki gangið Evrópusambandið. En þarfur auðan, þá lít ég svo á og ég tekka fram að ég lít á Evrópusambandið sem mjög Eh, merki, merkilega stopnun eða samtök þjóða og, eh, og eh, er alls ekki hef alls ekki neikvæða afstuði í þess garð sem slíks eins og Jón Baldur nefndi hérna á þann að þá er Evrópusambandið fríðarafli okkar heimsluta þetta eru samtök þjóða sem verða til til þess fyrst og fremst að komi vekk fyrir að hernaðar átök haldi áfram á meilandi Evrópu og milli, uh, milli þjóðana þar þá sérstaklega þjóðvirja og frakka og uh, eh, þessu markmiðum hefur Evrópusambandi náð það hefur í raun og veru tryggt fríð á milli þjóða sem öldum saman höfðu barist síni milli það er búið að tengja hagsmunni þeirra saman með þeim hætti að það er nánast óhugsandi að, eh, að þær fari aftur út í, í stríðsátök og ég sé það fyrir mér að Evrópusambandið að það muni stakka til austus og það eigi á nýru öld eftir að verða samskonar fríðarafl svona í, í, í hérna, samskiptum núverendi aðildaríkja Evrópusambansins, Rúslands og annara ríkja í jæðri hins rústinska heimsveldis á næstu áratugum og uh, það er ekkert nema allt gott um það að segja en þetta eru hins vegar þjóðasamtök sem við eigum ekkert, ekkert erindi í við höfum aldrei átt aðild að hernaðar átökum í Evrópu ekki í Evrópu og við höfum <laughs> og við, <laughs> og við höfum ekkert og við höfum ekkert með það að gera og uh, þess vegna að þá eigum við ekkert erindi inn í Evrópusambandið að mínum mati fyrir utan það að ef við gerum staður af því þá hefðum við ekkert þar að segja, við hefðum engin áhrifðar, við myndum missa öll formleg yfiráð yfir öðlundum okkar og við myndum missa sjálfstæð okkar. Þess vegna er ég algjörlega andvígur aðild Íslands að Evrópussamband. Jón, ef, ef þetta er bara friðarbandala, er það ekki algjör óþarið fyrir okkur að ganga inn, ekki nóg bara brettar og frakkar síðan inni? reyna stóð þarf fyrir okkur gangin er enginn sem neyður okkur til þess, ekki nokkur og, og, og, og hérna eigum við þá bara ekki standa fyrir utan og við, við endilega ef við viljum þá skulum bara, bara gera það endilega hókrað okkar já, já. E, þú tóðst eftir því að styrmi flutti fyrir utan þess að falli úr ræðum öðrupussambandi sem að bera að taka fyrir hún var, hún var huguleg þá, þá fluttan svona þjóðræknisræðuna sína Hann eh, er sannferður um það að Íslanda eigi að áfram að standa á eigin fótum og að vera sjálfstæð þjóð. Eh, í þessum orðum hans fælst svo skoðun að aðildaríki Európa-sambansins sem núna er 27 séu ekki sjálfstæðar þjóðir. Það er náttúrulega ekki rétt. Þetta eru sjálfstæðar þjóðir. Það eru það í öllum eh, venjulum skilningi. Þetta þýðir ekkert að halda því fram að svíjar séu ekki sjálfstæðar þjóð í svona þessum hefbundna skilningi. Eh, aðildaríki, Evrópasambandi er sem sé líðræðisbandalag, það er bandalag líðræðisríkja í Evrópu sem eru sjálfstæðar þjóðir. Það sem er sérstakt við þetta Evrópabandalag sem mann styrmi var að mæra er nýtt í veraldasögunni, það er það að þjóðir, me mikil meirul hlutið er að smáþjóðir, sangat skilgreiningu. Það er hafa valið það af fúsum og frjálsum vilja með líðræðislegum hætti að deila með öðrum hluta af því sem að lagfræðingar kalla fullveldi e, hluta af því til þess að öðlast hlutdeild í sterkara sameinlegu fullveldi bandalagsins e, ef að þið spyrjið venjulega Evrópumenn, skum, ég tala nú ekki um tökum dæmi af Eistarsaldsfjóðun, vinnu mín við Eistarsaldi og spyrjið þá um, um það hvort það þeirra verið að afsala sér sjálfstæðisýri við það að gangi í Evrópusambandi þá myndur ekki eins og skilja hvað maðurinn væri að tala um Þeir gengu í Europasambandi til þess að styrkja nýfengi sjálfstæðið sitt og til þess að tryggja það í sessi gagvart fyrir sjáanlegum hættum í framtíðinni. Það kvarlar ekki að neinum manni að tala um það að þetta sé afsal á sjálfstæði. Þetta er styrking á fullveldi. Þess vegna er þessi problematík raung og hún er hættulega eins og hún styrmir gerir þegar hún endar í þjóðrömbubulli. Hún endar, endar í spurningunum það ég er svo góður Íslandingur, ég er sko að elska landi mitt Eh, og miðin og fjöllin og vötnin og alltinnar og, og dyrindíð en, en þið eh, skiljið þetta ekki, þið eru vondriðsling Styrmjörn, þetta samála því að Ísland getur orðið eh, haldi fullveldi sínu og að svíjar síu fullvalda þjóð hvaða, hvernig lýsum við þá? Við skulum bara tala um <clears throat> við skulum bara tala um okkur og, og, og okkar hagsmunni í, í þessum efnum og það sem á okkur snýr í þessu er að ef við gerum staðilar að Evrópusambandinu þá færast formleg yfiráð yfir fiskimiðunum við Ísland til Bryssel. Já. Við Jón Balding getum rifist um það endalust hvort það eru meirinn formleg yfiráð en landu það bara líka myndi hluta. Það er óumdelt að formleg yfiráð færast til Bryssel. Að formlegar ákvarðanir um ráðstöfun á fiskimiðunum við Ísland færast til Bryssel. Þetta tel ég vera spurningum það að við séum að missa sjálfstæð okkar vegna þess að fiskurinn við Ísland er í raun og veru forsenda þess að þjóðin geti búið í þessu landi. Her, ég held að við þurfum Þess... að gera öllítið hljéttil að koma að auðlýsingum og að nefna það núna að þessi þáttur hefur verið líka á dagskráklug endursingtur, endurspilar klukkan tíu kvöld og það er líka hægt að heyra hann á vefsíðu þáttanensk sem er á Facebook og heitir ESPN, nei en það já, en hleypa núna örstutum auðlýsingum að. Já, styrmir, þú varst að ræða það fullinningu Jón Baldsvins að, að, að sjálfstæði Íslands getur verið jæfnvel betur borgið innan Europasambansins, en þú ert ekki á samamáli. Já, ég var að færa rauka því að, að ef við genumst aðilar að Europasambandinu að þá myndum við missa að minnstakosti formleg yfir, yfir, yfir fískimöðunum, en það er mert, margt fleira sem hér kemur til. Við Íslandingar höfum nú fengið smjörþefin að því Eh, hvað það þýðir að missa sjálfstæðið sitt og þá á ég við samskiptu okkar við allþjóða gældirisjóðin. Þrátt fyrir öll þau fögru orð sem hér hafa fallið um allþjóða gældirisjóðin og aðstof hans við okkur á erfiðum tímum og mótmæli talsmálasjóðsins e, eh, gegn því að þeir hafi óeðlega afskýtti af íslensku málum að þá er það engu að síðu staðrind að allt því að gældirísjóðurinn hann eh, hefur hér uppi mikil afskipti af okkar innri málum og eh, um það er ekki lengur deilt og það kemur fram aftur og aftur, það hefur komið fram í sambandi við, við eh, ákvarðinir selabankans um stýrivexti það hefur komið fram upplýsingar um það að allt því að gældir í sjóðurinn hann hefur verið að hún hefur verið beitt til þess að kú okkur í þessum ISAFE samningum og jafnveg fórsetin er fann að tala um það ofinbeglega á allt því að vett og vinsæl, tala svona og þetta snýst ekki um vinsældir þetta Jó, snýst jú. bara um staðrendir en það sem um er aðtiklisvært í sambandi við þessa lífsreynslu okkar í sambandi við allt því að gældir í sjóðurinn er að innan Evrópusambansins að þá gegnir framkvæmdastjórnun í Bryssel alveg sama hlutverki innan Evrópusambansins og Evrusvæðinu eins og allþjóðgjaldirisjóðurinn gerir núna kakvart okkur og þeim ríkjum sem að þurfa að leita á náðurans. Nú standa nokkur ríki innan Evrópusambansins frammi fyrir því að framkvæmdastjórnun í Bryssel er að taka þau sömu tökum og allþjóðgjaldirisjóðurinn er að taka okkur. Þetta var við sérstaklega við um í Grikki á þessum tímapunkti sem að standa frammi fyrir miklum vandamálum. Þetta á að hluta til bæði um Portugala og Spanverja og þetta á einhverju leiti við um Íra. E, Framkvæmtastjórn í, í Bryssel, hún vinnur með mjög svipuðum hætti og allþjóða gældur í sjóðurinn gerir akkord okkur og hún gerir það akkord aðildaríkjum Európusambansins. Ef við varum, að, e, ef við varum aðildaríki Európusambansins þá myndu við finna fyrir þessu í smáu og stóru. Jón Baldun getur haldið hér ræður um það að það sé hlægilegt að tala um það að svíjar séu ekki, sé ekki sjálfstæð þjóð og að, að aðildaríki Europasambansin séu ekki sjálfstæð þjóð. Þetta eru ekki sjálfstæða þjóðir þegar kemur á þennan punkt. Gríkir bú ekki vinn eitt óbáslega mikið sjálfstæði nú um stundir og, og, og þess vegna held ég fast við það sem ég hef sagt um það að sjálfstæðið skiptur okkur máli áður en Jón Galski Baldvin svara og þess að fara inn á hérna, þú ert í raun að segja styrmir að við höfum að einhvern veitin mist sjálfstæðið eftir hrunnið og í bókinuðinu umsátrið þá ertu þetta aldrei að segja að í raun að, að, að fámennið er ákveð vandamál og sundrungin sé svona meinsemdin e, í íslensku þjóðfélagi og þú segir þar orðið rétt að valdasettunum í Íslandi hefur reynst ófar við að finna leiði til sátta hefur ekki ráði við verkefnið Íslensku samfélag er haldið í heljagreipum, hagsmunuhópa og persónulegar tengsla sem ráða meir um afgræslu mála en efnislega rauk. Þá, þá veltum að fyrir sér, er þá í raun ekki ákveðin laust að ganga í ESB, færa þá valdi til Brussel, þá fjær okkur, þar sem leikreglunar eru skýrari, meiri ægi og, og fag, fagmesska sem þá enginnir allar aðtafnir og eins og ég segði á hann, meiri fjarlag frá þessu klíkusamfélagi. Uh, Vilt þú kannski byrja, Jón? Ég vil byrja á Svarón, svarón styrmi. Mm. Uh, sko, upphafspunkturinn í þessu tali um sjálfstæði þjóða, ekki sjálfstæðar þjóðir, er eftirfærandi. Skuldugar þjóðir eru ekki sjálfstæðar þjóðir. Þjóðir sem eru soknar í skuldir hafa annarkor þegar, glatað, efnahagslegu sjálfstæði sínu eða eru í hættu að gera það. Og þeir sem að hafa fyrst og fremst vatjur upp evasemdir um getu okkar fámennu þjóðar til að vera sjálfstæð eru auðvitað þeir sem söktu henni í skuldir eða báru pólitíska ábyrð á efnahagslegu harakýri sem að var fram í hér þar sem að flokkur uh, styrmis, sjálfstæðisflokkurinn ber svona 90% af ábyrðinni skulduarþjóðir eru ekki sjálfstæðarþjóðir og býtu, býtu Eh, hvað þýðir það í reynd að vera svona skuldu þegar þú þannig að skulda þrefalda, fjórfalda ásframleysluðina þjóður búið í heild og þegar þú þarfst að endur nýja þess, þessar skuldur eru í ellendum gjaldmili sem þú ræður ekki við þar sem þú ert háður því að kaupa ellendan gjaldiri á gengismörkuðum uh, tímans þú eh, ert ekki sjálfstæður vegna þess að þú voru að leita hún á þér annara Eh, Geir Hardi fór og leitaði á náðri alþjóðadjaldir í sjóðsinn sem að styrmið var að hallmæla hérna á hann á njánum af því að hann var búin að koma landinu til helvítis í skuldafangelsi og, eh, og e, eh, það, sko, það er engar góðar leiðir til fyrir hérna skuldugur þjóð, engar vegna þess að hún ræður sér ekki sjálf þetta þýðir það að hvort heldur er ríkisjóður sveitarfjölug, orkudýrin Sjávarútvegurinn, fyrirtækin þar sem skulda millir 5 og 600 miljardar, þau eru all háð erlendum öblum, þau verða sem, endur semjum fjármögnum sína, þau verða að hafa aðganga fjármálamörkuðum, þau verða geta fengið lán á viðráðanlegum vöxtum, ella er þetta allt saman búið, kaput. Hvernig leysir ESB? Og hvernig leysir, hvernig, hvernig, hvernig get, getum við leist, spurningin er bara svo, fyrst og fremst, getum við leist þetta sjálf? Eh, þeir sem setja núna við stjórn ríkisins, reyndar, reyndar þrjár ríkistjórnir allt í allt þeir sem kom okkur eh, í gjaldfróttið og þeir sem eru basla við það síðan hafa komst að þeirri niðurstöðu, við ráðum ekki við þetta einir. Það er engin þjóð í heiminum svo sjálfstæð ef hún er sott inn í skuldir að hún ráði við það einn. En byrju Jón Baldur, það ætlar engin annu þjóð að borga fyrir okkur skuldir. Það ætlar engin þjóð að borga. Ekki, einu sinni, að... ekki einu svona öðru samfandi. Hvað erum við að gera? Eh, þeir sem að, þeir, íslenska bankatjærfið og, og þeir sem að áttu það og ráku það Þeir voru búinir að sökva íslenska, þjó, íslenska þjófélaginu í erlendar skuldir upp á 14.000 miljardar. En þessi þáttu jónbáttin er um þá hvort við erum að gangi í ESB eða ekki já eða nei já. og ætla þeir þá að borga skuldunar? Nei, það, það ætlar enginn að borga skuldunar. Í stórum dráttum er verið að afskrifa skuldunar. Já, en nú er, nú er ESB að senda grikkjum skýr skilabóð. Þeir, þeir eru að borga skuldunar. Þeir eru að bjarga e sér sjálfur. Að sjálfsögðu verða þjóðir að borga en, með, en, en, en hérna, við skulum ekki gleyma því að, stó, að stærstur hluti af þeim skuldum sem að emt var til á hálfu íslenskara aðila, þær verða bara afskrifaður, það er bara tap eh, þeirra sem að, sem að lánuðu þeim eftir sitjum við með miklar skuldir sem við þurfum að semjum og við hverja semjum við við semjum við lánadrótnana Vi, við, við værim til dæmis ekkert að semja við hollendingar að breyta ef að farið hefði verið að, að réttum uh, reik, leikreglum það er að segja það, það, <laughs> það, var, ekki, það var, ekki ríki, var ekki ríki sem tók þessi lán en, var, e, eh, man, man, við, man, en við verðum að semja um það en getur ekki einhver leiti skjált skuldin á ESB varandegins og ISIP út af tilskipunum sem við tókum yfir á þess að... Það væri, það væri voðalega æskilegt í þjóðrömbu áróðurum hérna ef það væri nú hægt, en, er, en hvernig ætlum við að, að stjalla skuldinni til dæmis á Európusambandi að því máli þegar svo staðrindleikur fyrir að Seðlabanki Hollands og fjármáli eftirliti Breska lögðu mjög hart að Íslendingum, Íslenska fjármáli eftirlitinu Seðlabankan mór stjórnvöldum að færa útibú landsbankans yfir í dótturfélag og þannig á ábyrð og tryggingarsjóð þarlendra þarlendra það er móðalega erfitt að koma að samningaborði og segja þið hafið pínt okkur, þið eru að kvelja okkur þegar fyrir liggur sem staðreind að þeir gerðu allt sem er nána skátu og umfram uh, lagaskildu til þess að reyna að forða okkur frá þessu. Við fórum í þetta samningsferðli meðal hans að frumkvæði Európusambansins. Allt tal um það að hér sé uppi samsæri annara þjóða Eh, Evrópusambansins, Norðurlandaþjóða til að koma Ísland á knýja, þetta er auðvirðilegt og forkastanlegt og stórhættulegt vegna þess að þetta elur upp í þjóðinni, þetta serbíu síndróm, við séum einangraður og offsóttir af ykkurum öðrum þetta styrst ekki við neina staðrindir þetta magnar upp fjóðrempuna þetta er hættulegt, jú, víst er þetta alltaf Nein, er þú að halda þessu fram? Hann heldur því fram að ég sé að halda þessu Er þú að halda þessu fram að sé samsæri gegn okkur? Lesið í bókin hans Við erum búin að lesa það Var það ekki teildand út frá þessu klíku samfélagi sem við höndluðum ekki? Við slumum koma að þessu Við slumum hérna aðeins taka til meðferðar hérna málflutning Jóns Baldvins og, og ég segi það strax að, af því að við Jón Baldin eru stundum sammála um mál að, að ég er algjörlega sammála því sem að segir um skuldug og þjóðir það er að vera rétt hjá húnum um leið og þjóðir orðin og of skuldug að þá vorum búin að missa hluta af sjálfstæði sínu um þetta erum við alveg sammála en svo er líka komin tími til að við beinum spjótum okkar að fyrverandi formanni allþjóðflokksins og ræðum það hvernig í óskupunum gáttu íslensku bankarnir sapna svona óbóðlega miklum skuldum. Ég held að Jón Baldin hafi sagt hérna áðan var ekki 14.000 miljardar Jú. allavega það hefur komið fram að, að kröfur í að kröfur í, í þrótabú kaupþings nema 7.000 miljardum króna mm. hvernig óskupinu gáttu þessir bankar sapnað öllum þessum skuldum á ég að segja ykkur það? á ég að segja ykkur hvernig þeir gáttu það og sem að kemur inn á spurningu eigils áðan í sambandi við klíkusamfélagið Já. þeir gáttu það vegna þess að við undir fórustu fyrverandi formans aðþýðiflokksins gerðum samning við, Evru, við Evrópusambandið um stopnun evróska efnahagsvæðisins. Þa, það var allt fyrir ekkert samningurinn? Við gerðum þennan samning undir fórustu fyrfirandi formans aðfyrirflóksins og ég var algjörlega sammála þeirri stefnumörkun hans á þeim tíma mm -hmm. vegna þess að ég sá í þeir, þeim samningi sem við gerðum þá þá sá ég mögulega á að högva á það sem að eigin var að tala um hér áðan. Það er takmarkanir og hindranir og það fjödra sem klíku samfélagið hafði sett okkur í. Það var ekki nokkur lífandi leið að koma fram nokkrum umbótum í vískýttarlífinu á Íslandi áður heldur en að, að, að EES samningunum var gerður. Það var ekki einsin að hægt að koma fram jafn sjálfsögur hlut eins og þeim að ef eitt fyrirtæki hefði eignast 33% í öðru fyrirtæki þá bæri því að gera tilbóð í, í restina af hlutafjörðum. Það var ekki einu sinna hægt að koma fram svona sjálfsögum umbótum í, í íslensku vískitari. En þetta fengum við með lögja að pakka. Og ég sá, ég sá hérna hér jákvæði við, við Evrópska efnaðarsvæðið mm -hmm. í mhm. því að það var högguð á þessan húta því að þetta eru partarnir af íslenska, íslenska klíkusamfélaginu. En ég, hvorki ég nýja Jón Baldvin eða aðri gerði sér grein fyrir því sem að fyldi með. Það sem fyldi með var meðalans það að, að engaregnir íslenski bankar þeir gátu þannig stúd eins og þeir gerðu, þeir gátu sapnað öllum þessum yfirgengilugu skuldum Mm. Þegar að fyrfiröndi formar allþjóðflokksinn sýrtir hér við hlýðan á mér og bendir á mig og segir sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrð á því að bankarnir söfnuðu þessum skuldum, þá segir ég við hann sem sýtir hérna við hlýðan á mér, maðurinn sem gerði þennan samning, hann opnaði fyrir möguleikan á því að þeir gáttu safna þessum skuldum. Eh, Áðurinn Jón Baldvin svarar þessum, þessari, þessari hérna frá styrmi, er þá ekki rétt að fá auðlýsingar? Jó, reyli. Þú ert að hlusta á þáttinn ESB Nei eða já á útvarpi sögu þar sem Egil og Frosti fá gesti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. Já, hlustandi góður, við erum konu hérna aftur í þættinum ESB Nei eða já. Það er Egil og Frosti sem eru með Jón Baldvin Hannibalsson og Styrmi Gunnarsson og fyrir öllisinga þá vorum við að ræða ES samningin og hvort að hann væri bara heimlega ekki uh, nóg fyrir okkur Jón Baldur, hverju svarar eh, styrmi? Hann styrmi sagði nú ekki það að hann væri nóg fyrir okkur, hann <laughs> sagði að EES samlingurinn væri eiginlega undir rót ófara okkar og ég sem frumkvöðla þeim samlingi bæri eiginlega ábyrð á höllum þessum ósköpum. En, en samt mærðan, hann var ánað með hann samt. Við erum kendi í leiðina, hann hefði stuttan diggilega eh, á sínum tíma sjálfur en e, e, þessi fullering sem að núna er svona eitt af senustu haldreipunum hjá, hjá, uh, hjá heimsín og slíku liði uh, að, að ófæri Íslandsjó EES að kenna. Ég held að sé best að svara því með því að, að segja lítið og hitt EES landi, Noreg. Uh, akkur er hlundi Ísland en akkur er Noregur í blóma, börsi frá oljuöðlundunum þegar að eh, normenn innleitu uh, eh, ábyrðartrygginguna samkvæmt euróskum lögum ramma lögdjöfina um sparifjártryggingar að lágmarki 1999, þeir gerðu á sama ári við þá nýttu þeir sér það að hvert einstakta aðildaríki eh, hefur rétt á ákveðnum fyrirvörum og þeir sögðu, settu inn í sína lögdjöf Uh, já, þeir innleitu spari fjártrygginguna að lágmarki með þeim fyrirvara að hún gildi aðeins um innistæður í þeirra eigin gjaldmiðli. Þetta er árið 99 áður en efran er orðin að framkvæmt en hún er þá sínileg. Þetta gáttum við gert líka. Uh, og þess vegna eru normenni allt annari stöðu. Þó að norskir bankar starfi útlöndum þá verður það að gera það sem doktorfélag. Það er nú ekki flóknan en það. Þess vegna er engin æsefreikningur til í Norri. Við, við köllum auðvitað eins og venjulega. Alltaf sama fúskið, fyrirhitjuleysið það, það, það jafnveldótt maður rétti þessum gapauksum upp í hendurnar fyrirmyndar samning eins og eða samningin þá tekst þeim alltaf í framkvæmdini að fúksa öllu af því að stjórnsísla hérna er slúks og fúks og siðlaus samanber það að hér er ráðið inn í, inn í, inn í þetta apparat allt saman eftir flokkskýrteinum tveggja flokka í stórum dráttum eh, það er nú eitt, það er grundvallar aðrið, atriði í því að, að þetta kerfi ræður eftir við verkefni sín En, en, en býtu, Jón Baldur, það er sem sagt fúsk já. sem um er að kenna og hérna, norðmenn fúskoð ekki, sko, en svo má sjá kannski að okkur hefði ekki verið bjarga þó að við verum í Európa-samtuna, því að við Írar fengum fullt frelsi til að fúska og líka grekkir. Hvað er til ráða í raun og veru? Uh, Nú eru það þjóður innan Európa-sambansins, sko, við erum að ræða, hefði það bjargað okkur? Og sko, e- sko, ég er samlingur, er greinlega góðu samlingur, við fengum meira og minna allt fyrir ekkert en fúskum í framhengið. Nei, nei, við fengum ekkert allt fyrir ekkert. Við, við fengum mikil réttindi. Við erum, sko, við, eða samlingunum þýðir það að við erum að um það byrjum tveimur þriðju hlutum uh, aðilar að Europasambandunum þar sem við erum auka aðilar sem þessu samsvara þessu. Mm -hmm. Og réttindi okkur eru mikil. Við höfum markaðsagang því sem næst alveg. Við höfum fjárfestingarétt og, fjár, og fjármarsflutning og við höfum vinnumarka, við höfum vísindir, ansóknir, menningu, kultúr og hvaðeina og auðvitað hefum við notið mjög góðs af þessu. Íslendingar eru þittjendur í þessu samstarfi, alveg eins og vorum áður þittjendur undir Pax Americana. Við þáðum þrefalda marsjala aðstóð eh, á þess að eiga rétt á henni meira segja, svo eitt dæmi sé nefnt, þegar mennar að stæra sig af því hvað spjöruðum okkur vel einir. Við vorum ekki einir, við vorum þittjendur. Já, en er þetta ekki klókindi? Uh, sko ef þú ert að tala við mann sem að ber sér á brjóst fyrir það að hann er sjálfstæður og gætlar að standa á eigin fótum og sjá, eigin, sjá sér farborða og sjá hafa tök á sínum málum og bera ábyrð á, á lífi sínu verkum uh, þá, eh, er að, þá, þá er hann ekki til að stæra sig af til dæmis Hermandir við hann stundur rætt af við Styrmi Gunnarsson hver, hversu gjörspilt það var þegar að þessi tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og fransunarflokkur, eins og þeir höfðu helmingaskipta og yfirlega öllu hérna, skiptu með sér herrmangskróðanum. Uh, eh, og, og er nú ekki mikill til fyrirmyndar Jaja, en, en við erum, við, sko ég er bara einfallega að svara því fullirðingar um það að EES samningur sem slíkur að það sé hægt að kenna samningnum um það hvernig við höfum farðar á okkur það stennst ekki, það er bara ekki hægt Það er það hvernig Íslensk stjórnvöld fóru að ráði sínu og bröðust í eftirliti, stefnumörkun og viðbröðum, það er þeim að kenna. Já, þetta, er... þetta ættum við ekki að þurfa að ræða mikið meira eftir að, eftir að skýsla eh, hérna vitringarna þryggja verður lögð fram því ég trú ekki öðru en að það liða að minnstakosti tæti marka á staðrindum. Rétt, að, að öðru aðeins. Mm. Hérna, það er bara til tíðind að hérna á landsbytti vinstri garna þá komi ljós að eina eh, svona álöktuna þar var að vinstirikarnir sem eru annar ríkistunarflokkana ætla að berjast aðlefli gegn yngöngu í Európa-sambandi og telja sér eh, frálsöldi þess og nú er staðan svo að Európa-sambandi er að semja við ríkistjótt sem hefur í rauninni afskapla takmarkaðan vilja til að semja. Hvernig sjáu þið þessa stöðu, ef ég myndi kannski beina þessari spurningu fyrst í styrmiðs og svo til Jón Balduðins? Ég sé þetta bara með þeim augum að, <clears throat> að eh, samfélkingin hafi eh, nota tækifærið <coughs> meðan að þjóðum er í sárum eh, til þess að koma í gegn eh, umsóknum aðild Íslands að Európusambandinu án þess að raunverulega séu nokkrar forsendur fyrir því hér <coughs> heimafyrir og ég mun aldrei skilja hvers vegna vinstri grænir keiftu aðild að ríkistjórn með samfélkingu því verði að samþykja umsóknum aðild að ESB. Fá að það sé alveg á hreinu að vinstigrænir eru andvíir aðild að ESB. Voru kannski vissur um að myndu bara aldrei gangi í gegn? Ég hef ekki hugmyndin um það, ég veit ekkert hvað fyrir þeim hefur vakið, ég hef aldrei skilið þetta og, og, og það er alveg ljóst að þeir hefðu geta mynda ríkistjórn með samfélkingunni þóttur hefðu ekki samþygt hérna þessa aðildarumsótt vegna þess að samfélkingin átti yngra annar að kosta völ og, mm. og vinstirgrannur gáttu alveg sett þeim stólum fyrir dyrnar <coughs> eins og öfugt mm -hmm. og uh, þess, þess vegna er ég sammála þeim sem að, að eins og til dæmis er ekki berbann í þessari grein í, í fréttablaðinu fyrir nokkrum dögum þar sem hann er nú með evasemtur um það þar sem hafi nú verið skinsamlega staði að þessari aðildarumsókn ég er sammála þeim, þeim, þeim eh, sjónamiðum og ég held að það færi best á því að þessi umsókn verði, verði dreyindi braka og, og ég hef ekki nokkra trú á því að, að þeir sem að berjast fyrir aðild Íslands að Európusambandinu að þeir komist eitthvað áfram með þetta mál á þessum grundul vegna þess að það var farið að þeirra hálfu rá, ránglega á stað í byrjun og mér hefur nú jafnvel heist Jón Baldun á undanförnum mánuðum sjálfur hafa miklar efasemtur um það að þetta muni skýla nokkrum árangri um, Hérna Þið sagðuðu upp að við að þetta væri hvað, þetta stærstu málum Íslandsögunar spurningunum aðild að Európa sambandinu eða ekki. Ég er endar ekki samanleikur um það vegna þess að úr því við erum að tveimur þriði hlutum aðilar að þessu nú þegar, stærsta hlutanum, mikilvægasta hlutanum, þá er það ekki stærsta mál Ísland, Íslandsögunar að taka afgangin. Það var miklu stærra mál þegar við gengum í EES. Að, það er nú eitt. E, ef þetta er svona stórt mál, þá er óskup eðlilegt að, að það sé þverrpolítist, ekki rétt. Jú. Mm -hmm. Og... Um, Eh, það eru allir flokkar, eh, það sé að fylgismenn allra flokka greinir á og, eða eru fullir í evasemda. Eh, það, það er fjarrri lægi að allir þeir sem hafa haft hann kæka undanföldum áratúma tjósa sjálfstæðisflokkin fylgi, fylgi núverandi harlínu flokksins gegn Evrópu. Það er fullt af, af, af vitibórnu fólki í sjálfstæðisflokknum Eh, sem að metur hagsmunni eh, á raunsæði mælikvarða og, tel, og sér, sér að við eigum, eigum þarna hagsmunna að gæta. En svona er þetta, eh, þetta verður umdeltmál og flokkar eru klopnir. Það hefur gæst með öðrum þjóðum líka. En þetta er hins vegar enga síður ekstrem að, að þetta er tveitjaflokkar stjórn og annar flokkurinn sem sé er prinsipíalt á móti Eh, höfðflokkur stjórnararstöðuna sjálfstæðisflokkurinn er væntalega samkvæmt landsfunda samtíktum á móti framsóknarflokkurinn samtíkti nú eitthvað allt annað það var, var ekki með þarna eh, senast fekk svo nýjan forma skýlurðum. sem er, er, er veginn, með með skýlurum með með skýlurum, já, já. er ekki allir með með skýlurum, allir með með skýlurum ekki endilega hvað, meina, stundum þegar, þegar að styrmir segir sko að, að, að þeir sem vilja gangi í Europasambandi séu tilbúinir að fórna fiskinum fyrir Evru, þetta er náttúrulega bara landráða áburður sem er allar svaraverður en að sjálfsögðu er það skilir í allra Íslendinga að það náist samninsniðustada um, um fiskin og ég hef allar tíð eh, verið samfærður um það að það er hægt það, það hræðilega við sjáarúttegin er það að innlend klíka eh, til törlega örfámennur hópur manna hefur með atbeina ríkisvalsins, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar aftur, eh, fengið enga rétt á, á þessu og farið svo illa ráðið sínu að stór hluti að fiskveiði heimildunum er núna í höndum Deutsche Bank, þar sem hann er komin í hendur útlendinga. Svo að slítir menn getur nú ekki, hérna, hafa nú ekki háum söðla detta þegar þeir eru að bera öðrum á brín að þeir vilja semja við Europasambandi uh, eh, og forna hérna, fiskimiðunum og öðlindunum. En, en, en að klopninum? Klopningurinn er bara óskubellegur uh, eh, og, og það er ekkert um hann að segja og, og svo er annað. Eh, er þetta rétt í tíminn ég var ekki einhver að segja, segja það sko. þegar við erum eh, efnahagslega eh, sé, á njánum bet, með betlistaf og, og eftir sjálfum okkur áðandi í djörgdæslu hjá allþjóðgjaldir mm -hmm. eigum við ekki, ekki að gera það setna við, ef og þegar við náum okkur út af þessu óstuttir því er til að svara að þjóðir hafa það eru fordæmi fyrir því meðlans á Norðurlandónum að þjóðir hafa sótt um og farið í þetta ferli upp úr kreppu Svíjar gerðu það upp úr kreppu, finnar gerðu það upp úr einhverju dýfstu kreppu sem þeirra lendi í eh, frá á, á eftirstriðistímanum eh, og, eh, og hérna þannig að það er út af fyrir sig áækta út til loka hérna samninga og því þeir ekki endilega heldur að samningstæðin sé svo slæm. Ég með þetta svo til dæmis að finnar hafi náða alveg afbörð og góðum samningum Í, í, á, á hvaða liti þá? Já, einlega bara öllu liti mm. en, en sérilagi eh, hérna að því að þeir hafðu þetta var þessi fórstu miðflokksins sem var svona fransónuflokkur og hefur mikla landbúnaðarhagsmunni þeir náðu þar alveg, sem allir saðu verið ekki hægt þeir náðu varanlegum undan þáum fyrir heimskauta landbúna norður, norðan 60. og annar breytargráðu sem að Svíþjóð nöyts og góðs af líka og öfugt við það sem allir sögðu þá, þá er þetta varanlegar undan þáur og, og, og þýtti það að allar forspárum að landbúnaður legðist af uh, hjá með þessum þjóðum reyndist náttúrulega bara hræslu. Er, er, er, er ekki réttið okkur varandi þennan þessu undan þá að hún, hún gengur út á það að þeim að styrkja eigin landbúnað með eigin fjö alltaf 35% umfram það sem gerist í Európa-samhættinu. Þeim að eigin Eh, sjálfsaflega fyrir, styrkja eigin landbúna en það er frábært Já, það er alveg frábært vegna þess að, að, að það var sagt að þetta væri algjörlega útilokkað hugsanlegt kannski mm. eitthvað tímabundir vegna þess að þetta stekti samtjefni stöðu þjóða en þeir síndu fram á það að framleyslukostnari landbúnari eru auðvitað ólíkt miklu meiri við þessar aðstæður sem þeir búa við heldur en kannski í fjórsumustu löndum Európu þannig að niðurstaðan var þetta mjög hagstæð Þannig að þú ert að segja, núna er Íslandingar að styrkja og við munum fara í, í okkar, í þessu tilviki í samningum um landbúnaðamál þá, þá er það fyrst og næst fordæmi sem við munum fylgja. Ég heyrði ykkur nýlega reyfarsendur um að þetta væri til langfram að þetta ákvæði. Hefur þú heyrt að þeim? Var ekki landbúnaðsamtökin að tala um að það veri núna orðin kominnar efasemtur á loftu, eitthvað blíkur á loftu um en það finnar fengið þetta ákvæð Það er einhver efasemtur um það sko, á, hérna, sé, viðbótin um, um, um heimskauta landbúna norðan 60 og annar breytagráðu er varanleg undan þá, hún er ekki tíma bundi Það er eitt sem veltið fyrir mér hennan hraða í umsóknin því að við höfum verið að tala um sundrungu Jú. og ég svona, þetta, ég heldur hljóttur að vera saman, þetta er samt stort mál þó að sé hugsanlega ekki stæsta spurning í Íslandsögunar, þetta er stort mál Jú. hefði ekki verið klókara fyrir samfélkingu að láta kjósa um umsóknuna það var í raun meira hluti í skoðanakonunum um að við ættum að prófa og sjá hvað við fengjum uh, eh, hvað, hvað er bóðið að erfarsamöndinu, í staði faraðar þessa hraðleið og rökin fyrir hraðleiðinu voru fyrst sem var heyrði að svíjar væri í forsæti og við hlöpum með, með umsóknuna til þeirra og maður lasi fréttum, ég rifið upp á þann að það þýrti bara eitt A4 blad til þess að sækjum, þetta væri allt svo einfalt og, og, og fljótlegt síðan hérna eru svíjarpartnir og spannverðar búin að te te tekni við hefði ekki verið klókara að fara hægar í sækjurnar, kjósa um hvort það ættum um að sækjum og síðan kjósa aftur um aðaldin eða ekki Það getur vel verið að það hefði verið klókara en það er óttalega vittlust hvort við ættum að sækja um. Það var fjóðuratkvæð greiðslu um það hvort við ættum að sækja eh, um. Til þess að ná samstöðun, til að ná samstöðun. Það hefði ekki orðið til þess að ná samstöðun. Það hefði orðið að, að svona hundarifrildi hér um allar þorpagrundir um eh, bull og vittlisu, það séu eh, um neitt. Umræðan er öll hérna út, út um íðan völl, hún byttir ekkert á staðrindum. Þannig að, að, að það hefði bara orðið hérna skotgrafir, annars vegar hefði verið hérna, heimsínaliði sem hefði sagt landráð, landráð og svo eh, hérna aðrir sem hefur sagt þetta, við erum allir um okkur, við þurfum aðstóða að halda út úr þessu hefðu komið bara en hefðu ekki umræðanar einmitt kalla fram staðarindir almenningu geta kynnt sér þær og, og það hefði ekki verið eh, sko, samningur sem likur fyrir staðarindir mm. og þess vegna er hægt að leggja hann fyrir og, og segja þessi árangur náðist og þessi árangur náðist í sjávarútsmónum en þetta niðurstaðan um það er hægt að kjósa hitt er bara venjulegt politísk butt En Jóbaldur, þetta gefa er þarna að sund fólk vilji sem sagt ganga inn í Európa-sandið ef það fær bara nóg mikið borga fyrir það Eða það fær borga fyrir það? Já, í einhverju samningi eitthvað í staðin Eða það fær hagstaðið niðurstöð, það er fullt af fólki sem, að, sem að gengur, segir gengur það, það er enginn sem að ætla sér að ganga inn í Európa-sambandi Nei, sko, það sem þú gefur og þeir sem að tala um það að, hvað er, að kíkja í hvað er í bóði þeir gangi út á því að þjóðun sé þannig innstilt að hún vilja mm. bara sjá hvað er í bóði og ef það er nóg mikið í bóði mm. þá gangi hún inn en það er ekki endilega vist að það sé rétt og þess vegna hefur þurft að leiða það fyrir dóm þjóðurinnar hvort hún hefði yfirleitt áhuga á því að kanna hvað er í bóði það er ekki víst en stefnir, hvað segir þú um þetta og þú, þú veit ég að ég vil bara, ég vil bara vekja allir klíkar á því Egil og, og hérna Frosti að hér sýtur með okkur sá íslensku stjórnmálamæður sem að hefur nú barist af mestri samfæringu fyrir sínum sjónamöðum í íslenskri pólitík og undanförnum áratugum og það vottar ekki fyrir neittni samfæringu í svörum hans við spurningum ykkar í sambandi við þessa aðeldarumsókn hann svona talar fram og tilbaka <clears throat> hann sakar aðra um það að vera að saka sig og sína skoðanabræður um landráð einu maðurinn hér við þetta borð sem hefur talað um landráð í þessum útastætti er Jón Baldun enginn annar hefur nefnt það á nafn en hann hefur greinileg ekki sterkar samfæringu fyrir því að það hefur verið rétt farið í þessa aðildar umsókn og rétt aðinni staðið og hann hefur greinileg ekki mikla samfæringu fyrir því að útúrunni komi eitthvað að því sem að hann telur að eigi að, að, að koma út úr umsókn Íslands sem um aðelta að Európa-sambandin og mér finnst þetta mjög merkilegt og ég finn það bæð á því hvernig hann talar, því sem hann hefur sagt áður, því sem að Eirikur Bergman er að segja núna að í hópi Evrópu sinna á Íslandi að þá eru greinlega einhverjar evasemtur um, uppi um að það sé skinsanvett að halda áfram á þessari braut að minnstakosti eins og saki standa getur þetta verið rétt Jón Baldun að þú hefist líka reyðarsamdir um, ég held að það muni skada langtíma hagsmunni í Íslands uh, og mættum við þó síst við því að fara í samninga sem ekki er fyllt eftir af alveru mm. og uh, með hangandi hendi uh, og með á laungum tíma, þetta verður þá sett í salt á laungum tíma, fresta og svona uh, og uh, endarlegra þeirri niðurstöðu að, að, að samningi verði síðan hafnað. Ég held að það, verði, það, það, er, það er, er skadlegt, það er skadlegt fyrir íslenska hagspæni. Þetta er mjög mikil yfirlýsing og stórmerkileg. Nei, hún er ekki merkileg. Mjög mikil og stórmerkileg. Hún er ekki merkileg vegna þess að ég er ekki út af fyrir sig búin að gefa mér það að svo verði en e, e, sko, við með ekki um síst við því að, eh, að standa þannig að samningunum að, að þetta sé, sé gert með sömu handabakar vinnubröðanum og, og venjulega viðgangast hér og uh, uh, þetta er framhald af því sem ég sagði ég, hefði, ég hef enga trú á því að það hefði verið stinsamlegt að hafa þjóðaratkvæði greiðslu um spurninguna eigum við að tala við annað fólk uh, ég held að það hefði bara gert ílt vera En er ekki mitt líkindi milli hvernig við fórum í æsef samningana og hvernig erum að fara inn í þessa samninga um aðildina það er ekki verið að ná þessari samstöðu Kansi... sem endar þá með að við endum í einhverju öngstræti eða eins og þú segir að, að við fúskum við kann, þetta Ég ætla bara að minna þig á ungi maður að þegar að EES samningurum var lagður fyrir endanlega og það var nú gert reyndar oftar en einu sinni þá var engin stjórnmálaflokkur sem stutti þann samning heilsugar nema minn, alltfjörflokkurinn. Sjálfstæðisflokkurinn hafði haft á stefnu í stjórnaranstöðu að vera móti EES-samningum og hann kifti, hann skiptum skoðun uh, fyrir það verða að fá fórsettur á reymbættið. Samfæringi var nú ekki meirinn það. Þetta er eins og núvarandi formaður sem að skiptum skoðun uh, fyrir og eftir formannstjórn og er nú ekki beysið. Eh, Framsónarflokkur og Alþjóði bandalag voru samstarfsaðilar mínir í ríkistjórn þegar að efnisatriði samlingsins voru að mestuleitu um samin og hafðu þá ekki gert ágreining. Þegar kom til kostninga 91 hlöpust þeir frá samlingum og hrópuðu landra á landráð. Eh, það var engin eh, stjórnmála fórust á Íslandi sem hafði burði til þess að taka á málefnum samlingsins, þjóðar, hagsmennum og metaða. Þetta var eins og hænsnahjörð og það var kraftaverk að þessi litli flokkur sem hafði svona einvala lið, 15% atkvæða, gæt komið eh, málunni í gegn, eh, þjóðunni til mikillar blessunar, en það var sko ekki vegna þess að hann hefði, hefði hérna verið stuttur með ráðum og dáð að henni svo kalluðu stjórnbónastjætti í Íslands. Þannig að þú ert að segja raun og það sé raun ómögulegt að ná svona viðtækri samstöðu? það verður engin samstæðum þetta mál á Íslandi, nei, nei, nei, nei. Og, og, og það þarf engin búist við því, það verður heldur ekki hjá öðrum þjóðum út af fyrir sig. Finnst ykkur ekki merkilegt að, að það skulle vera hérna, talsmenn jafnaðamann á Íslandi sem ítrekað og aftur og aftur hafna því að þjóðin sjálf fá að taka ákvarðanir í sínum eigi málum. Hvernig stendur á því að hér situr maður sem er er, er, hann er fættur inn í reyfingu jafnaðamann á Íslandi hann er með þessa reyfingi í blóðun á sér hann er með alla sögu hennar í blóðun og hann hafnar því að þjóðin fái að taka ákvörðun í eigin málum Nei. í fórsættisraðunitinu situr kona í fórsættisraðunitinu situr kona ah. sem er líka með þessa reyfingu jafnaðamann á Íslandi í blóðunu ah. hún er líka fætt inn í þessa reyfingu mm -hmm og hún er líka á móti því að þjóðin fái að taka ákverðin í eigi málum. Hvernig stendur á því að þetta fólk sem að, sem að telur sér vera helstu talsmenn jafnaðamann á Íslandi, núlifandi, hvernig stendur á því að þetta fólk getur ekki fallist á það að fólki sjálft í þessu landi fái að taka jafn einfalda ákverðin og þá í þjóðaratkvæðugreyslu hvort við eigum að sækjum aðeld að Európa-sambandinu. Hvað í óskupunur af því og hvernig stendur á því að einu röki sem Jón Baldin færi hér fram gegn því er að hann segir þetta er bara byll og vittlisa. Hvaða rök eru það? Munið eftir eh, <laughs> því þegar að fórseti Íslands var í þættinum á, á, var á BBC eða var það á Skye þar sem hann hérna flutti ræðustúin sinum líðræði á Íslandi, Bretland sko það verið þingræði en á Íslandi sko væri þjóðratkvæðgreysla og allmálað fyrir þjóðratkvæðgreysla áhorfandi gæti ekki annað en trúa því að hér væri bara þjóðratkvæðgreysla alveg um dag hér, svo kom á þenni, hér hafa aldrei verið neina skotar þjóðratkvæðgreysla og það er ekki eins og til lög um það og, og allra síst að, að sá sem hér situr í stjóri morgunblansins og áhrifabæður í sjálfstæðisflokknum í einsta ring hafi verið talsmaður þjóðaratkvæðkvæðsna finna allt í unni eitt góða með þetta hann gerir það en er ekki sér jafn að hérna, síðustu tólv ár þjóðaratkvæðkvæðsla það er engin baður, ekki hvarlega nokkur með einasta manni að það er ekki þjóðaratkvæðkvæðsla um samning ég var hins vegar að segja það að það hefur hverja á byggðu bóli, ekki eins og nýjum sviss þar sem að þjóðaratkvæðagreislur eru þó mánaðarlega, þá dættum það ekki í hug að hafa þjóðaratkvæðagreislum um það hvort er eitt að gera samning. Jú, heyrðu þeir stoppuðu samningafællið? Nei, þeir, þeir kláruðu það ekki. Það er á hold ennþá. Yes. Nei, í Evropasambandið, sko, Sviss eru sem sagt ekki orðin aðalega að Evropasambandinu. Nei, ég segi það, þeir voru þeir, með okkur í EES samningunum. Það er hófu samningar viðraður og þeir ljúkuðum ekki. Já, já. Vegna þess að þjóðin sagði bara nei. Nei. Það var ekki fylgi. Það var ekki fylgi. Þeir, þeir hófu EES samningagerðina með öðrum eftirfjóðum. Já, EES, e já. já. En við erum að tala um ESB. Og, e og, og ég er bara einfallega að segja það. Það, það voru ja, mikilvægari samningar heldur en ja, eh, hérna, aðildarsamningar á Europasambandinu og það kvartlaði ekki að þeim alla sína hefðum þjóðratkvæðgreyslu að spyrja því fyrirfram eigum við að byrja þessa samninga. En, en hversuna settu þau síðan á hold eh, sko, aðildarumfjóð sína að ESB? Mástu það? Svistlendingar sko þeir eru þannig í sveitsettir þeir sóttu um aðeld ESB en, ef ég, ég mann það rétt þá kom EIS e hérna samningaferli í mittiltíðinu því þeir hafðu sótt um aðeld að ESB áður Já, svo, svo er það núna hold og búið að vera hold í 10-15 ára Eðlilega er það búið að vera hold vegna þess að þeir eru búin að vera eftir að þeir, eftir að þeir feldu EIS e samningin í þjóðræðkvæðgæðslu þá hafa þeir, það er ekki eins og málið hafi leist með því Eh, þeir hafa orðið að gera samninga ég held þessi á sjötta tök tvíliða samninga sem þeir hafi verið að basla við að gera á síðastleirum hálfum öðrum áratug mm. uh, til þess að bjarga fyrir þetta slis sem lendi. En er þetta ekki, hvaða já. máli skiptir það hvað aðra þjóði gera í svona málum? Af hverju getur við ekki sjálf sem sjálfstað þjóð tekið ákvörnum það hvort að, að, að þjóðin fái að ákveða það sjálf hvort að við um að segjum aðalda Európa sambandunni? Hvaða máli skipta fordæmi frá öðrum þjóðum? Meina, við erum sjálfstæð þjóð, við getum tekið þessa ákvörðum sjálf að, að, að fara í slíka þjóðratkvæði Þetta er afskaplega lítilfjörlegt mál Þetta er mjög stórt mál Nei, þetta er afskaplega lítilfjörlegt mál þannig að spurningin er bara um það eigum við að hafa þjóðratkvæði greiðslu um það hvort við getum tekið upp viðræður við annað fólk Nei, þetta er ekki svona einfalt Þetta er aðlunarferðli sem að hefst þarna Þetta hef, Nei, er við, fyrsta skriði aðlunarferðli Þið erum það að segja að það hefði verið higgilegt það var upphæðað þessu samtali hvort það hefði ekki verið higgilegt að hafa þjóðaratkvæði greiðslu um bara þá spurningu eigum við að hefja viðræður Já, já og ég er marg búin að svara því ég tel það ekki hafa verið higgilegt og ekkert sérstaklega merkilegt rök, sko. rökin eru bara þau ég hef, þá, ég hef trú á því að svo umræð hefði ekki orðið upplýsandi og gaglið þvert á móti hún hefði polariserað, hún hefði polariserað og, og flokka þjóðun í skotla en er það slæmt að fólk ræði máli? það er mjög gott að fólk ræði málin út frá staðrindum og upplýsingum og takja afstöðu sko, við erum að tala um upplýsa þjóðuna eh, vitið þið um hvað þjóðanatkvæðgreisla fer fram hún er ekki með hérna mörgum spurningum og langum greinagjörðum, nei. hún er yfirleitt í því formi að þjóðun er spurð já eða nei við einfaldir spurningum. Já en, en það e- er ekki gert án fyrirvara, held fyrst fara fram umræður upplýsing til þjóðurinnar og er það ekki? Og þá verður það að gerast á grundvelli samningsin sem verður að letja fyrir sko, þjóðun. Samningurinn er þekktur hann, þetta er Lissabon sáttmólin, eina sem við erum að tala um hvað nei, er undan þá, regl Er það ekki Jón Baldvin? Við, er, við erum að tala um nýðurstöðu aðildarsamnings. Já, en, en, en, en að, hann heitir Lissabonsáttmálin. Hann heitir ekkert Lissabonsáttmálin. Þessi hugmyndum að við eigum að sækjum og fá eitthvað pakka og kjósa um hann. Akkur er það ekki rétt að leiði? Það líkur í augum uppi að ef það verður einhver pakki að þá verður hann lagður undir þjóðarætkvæði. En ég segi það og það er mín prinsipskoðun. Það er mín prinsipskoðun sem ég hef barist fyrir síðustu 12 ár að í þessu samfélagi okkar, þetta samfélag okkar sem í þeim hætti að það eigi að taka grundvættar ákvarðanir í þjóðræðskvæðgreyslu. Það á við um það hvort við eigum að sækja um aðeldaði e SB og það á við um hugsanlegan samningum aðeldaði e SB. Það á við um æsið samkómalægið, það á við um fiskveðistjórnarkerfið og flest stór mál en ég ætlaði svona bara réttindu lokin að segja við ykkur hafið það áhuga því að við hleypum smá kraft í þannan útastátt svona já, já, áðun, já. áðun hún líkur af því þá ætla ég að fá að koma hérna að svona ákveðnu aðtækisölu sjónamið og fá viðbröð Jóns Baldvins við því ég hef sem sagt verið að velta því fyrir mér hvernig stendur á því að þegar í aðdraganda sambandslega samningsins 1918 þá koma talsmenn jafnaðamann á Íslandi fram og leggjast gegn því að slíkur samningu verði gerður. Hvernig stendur á því í aðdraganda líðvildistofnunar á Íslandi að þá koma talsmenn jafnaða manna fram og leggjast gegn því að líðvildi verði stopnað á Íslandi á þenn tíma sem það var gert. Hvernig stendur á því að þeir um er að ræða við afsölum okkur yfiráðum yfir öðrundum okkar að þá koma talsmenn jafnaða manna fram og gera kröfum um það að við gerum það. Hvernig á, hvernig á að skilja þessa afstöðu jafnaða manna á Íslandi í 100 ár til spurningarinnar um sjálfstæði Íslands. Jón, hefur svar við þessum? Svar, þetta er ekki svaravert. Þetta er fyrirlidlegt. Eh, hér situr þessi maður og, og reyður upp úr sér landráðabrikslum um reyfingu íslenskra jafnaðamanna uh, eh, í, í heila öld eða svo. Hann var bara einfallega að segja það. Jafnaðamenn á Íslandi var alltaf verið á móti íslensku sjálfstæði Eh, móti fullveldun 1918, móti lífveldistofnunni og endilega meðmæltir af, af því að afsala sér auðlindun Nei, þið kallið þetta að vera eh, meðlimir í samfélagi þjóðana, þið kallið þetta það þið kallið þetta að vera í samfélagi þjóðana, eða ekki hljóma betur eh, Hérna, ef að Styrmi Gunnarsson ef það væri marktakand á þessum orðum hans þá væri álittunum svo að Ísland uh, sko gæti ekki verið, það væri ekki tækt í nokkur félagskap þjóða, það væri þá bara Kúpa og Norðurkóru, eitthvað svo leis sem ætti að vera fyrir myndirnar það er sérstaklega svífurlið þetta með öðlindirnar, af því að við svo til að, að, að þar höfum við uh, barist fyrir því með ottu ekk að, að fá öðlindir þjóðarinn að lístar þjóðaregn að lögum og í stjórnarskrá og, og Anstæðingahópurinn er náttúrulega fyrst og fremst fá, fámenn klípa, klíka sérhagsmuna sem að hafa notið þeirra forriðtinda að fá engar rétt á öðlundinni aðfenda á Silfurbakka frá sjálfstæðisfloknum og, og franslunumfloknum. Og uh, það er, það er býtu, náttúrulega... Býtu, uh, eh, er það ekki rétt hjá mér að þú hafið rétt upp hendina með frjálsu framsali uh, veiðihemilda á alþingi 1990? Með því, því skilirði Eh, sem þú gleymir að æfinlega bæta við að eh, breytingar á veiðiheimildum eh, fram í tíman séð baki ríkinu aldrei skadabótarétt og það er með í afturkalla þegar við hefðum haft stingstyrk til þess að koma á auðlindagjaldi eða veiðilegagjaldi. En þú samþýttir í frjálsa framsarkvotar? með þessum stílum. Ég, ég kom ákvæðinu um sameik þjóðarinnar á, á lögbókina með mín flokki. Eginlega, við hafa þetta loka orðin frá gestónum í, í eh, dag og... Við verðum að renna út á tíma. Við verðum að renna út á tíma. Klukkuna vantar núna tvær myndir í tvö og það er, það er, er rétt, rétt fyrir tvö og við er, hérna, er komið að lokum þáttalur. Við verðum að hleypa að auðlýsingum. Já, heyrðu við þökkum þá Jóa Taknimanni fyrir hjálpina og gestum þáttarins fyrir komuna þeim Jón Baldvið Hannibalsinni og Styrnimi Gunnarsinni fyrir mjög líflegar umræður. Frosti og Egil þakka fyrir sig í dag. Heyrjumst næsta lögadag kl. 12.45.